cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan 'yar auta da kogin rantsuwa akwai wani mutum mai mata ɗaya da 'ya'yansu tara masa da mata waɗanda yake ƙaunarsu ƙwarai kullum idan ya je kasuwa sai ya sawo kifaye tara saboda 'ya'yan nan suna nan haka cikin annashuwa sai wata rana ɗaya ta kai kifayen nan tara 'yar autar gidan ta ɗauki ɗaya ta cinye ba tare da tambaya ba ta yi haka ne kuwa saboda wautar ƙuriciya da ya duba ya ga kifaye ba su cika ba sai ya ce a tafi rafin tantafa ne domin 'yan ruwa su yi maganin wanda ya cinye kifin nan shi da suka je sai babbar cikinsu ta shiga ta fara waƙa tana cewa kogi kogi kogin tan tafa ne in ni na cinye kifin baba ruwa ka tafi da ni da haka ɗaya bayan ɗaya har takwas daga cikin yaran nan suka yi waƙa amma ruwan bai cinye su ba ya rage saura 'yar auta kadai ita kuma tana can gefe tana shirme irin na yarinta sai suka ce saura ke 'yar autar iya da baba a nan dai 'yan uwan suka matsa mata sai ta yi har ma suka ce idan ba ta yi ba za su kashe ta 'yar auta ta sa kafafunta a cikin ruwa ta yi wakar nan kafin ma ta gama wakar? 'yan ruwa sun janye ta wato ruwa ya tafi da ita to akwai wata tsohuwa da ta saba da 'yan ruwan da suka kama 'yar auta sun saba da ita ne kuwa saboda ta fi shekara ɗari uku tana zuwa rafin nan kamun kifi saboda haka ba su cinye 'yar auta ba domin sun ga kyakkyawa ce sai suka ba tsohuwar nan rukonta yarinya ta bi tsohuwa kamar ita ce ta haife ta ita kuma ta riƙe ta kamar 'yarta ana nan 'yar auta ta girma har masu neman aurenta suka fara fitowa har ma ta fitar da ɗaya daga cikin manemanta tsohuwa ta amince da zaɓin wannan yarinya to amma sai ta ce wa maneman nan duk mai nemanta ya je shi ya kawo buhun ƙwarƙwata wannan ne abin da za a ba 'yan ruwa nan da nan yaron nan da yake neman wannan yarinya ya je ya gaya wa mahaifansa ita da danginta suka haɗa ƙarfi washe gari suka kai wa tsohuwa buhun ƙwarƙwata cikakke har da ɗoriya ba tare da wani ɓata lokaci ba aka ɗaura musu aure ‘yar auta ta tare a gidan miji ashe angon nan yayanta ne bai sani ba amma ita ta gane sai dai ta yi shiru ba bata faɗawa kowa ba duk kusan da mazan gidan suka tafi gona da ta fara dakan garin abinci da za a yi musu sai ta fara waƙa tana cewa inda ke turmin gidanmu inda ke turmin gidanmu tun kwal. a yau uwata ta zama surukata a yau ubana ya zama sirikina ƙannaina ne abokan wasana inda ke turmin gidan mutum kwalkwal-tunkwal. To akwai wata tsohuwa da takan zauna a zaure da kusan da mutanen gidan nan suka bar amaryan nan a gida. Takan ji abin da amaryan nan takan faɗa, ran nan sai tsohuwan nan ta ce da mutanen gidan, idan kun shirya tafiya gona, ku laɓe, ku ji abin da amaryan nan take faɗi. Suka kuwa karɓi shawararta, suka kuma aikata abin da ta ce su yi. ɗaya daga cikinsu ma ta koma cikin gidan da amaryar ta ganta sai ta ce me kika dawo yi sai ta ce na manci fatarya ne na zo ɗauka zan koma gona da ta ɗauki fatanyan sai ta yi kamar ta kama hanyar gonan jim kaɗan sai amaryar nan ta ɗauki turmi da ta ɓarya ta hau daka tana yin wannan waƙar ta saba yi sai ku gaba ɗayansu suka fito daga maɓoyarsu suka ce ashe ‘yar auta ce, ita kuwa sai dariya take yi, tana cewa eh ni ce, nan take suka runguma juna, kowa sai kuka murna yake tafa yi, daga nan kuma sai aka manta da zancen aure ta ci gaba da zama a cikin danginta. Wannan kenan. Yara-yara, tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar. tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan kurege da biri kurege da biri suka ga wata yarinya kowannensu ya nuna yana son ta da aure sai kowannensu ya aika aka tambayo masa izinin nemanta da aure iyayen yarinya suka ce duk wanda yake son ‘yarsu da aure sai ya kawo musu fatun namun daji da kurege ya ji haka sai ya je wurin kaza ya ce da ita ina gayyatar ki aiki a gona ta gobe kaza na jin haka sai ta ce to zan zo amma fa kada ka gaya wa kyanwa sai ya ce haba me zai sa in gaya mata Daga gidan kaza kurege bai tsaya ko ina ba sai gidan mage. Ya ce da ita, ina son zaki taya ni aiki a gona gobe. Mage na jin haka sai ta fara ta ce, zan je to amma fa kada ka gaya wa kare. Ka san idan ya ganni a wurin zai cinye ni. Kurege ya ce da ita haba, ai na san haka wa zai gayyaci wannan a gonansa. yana fita sai ya nufe gidan kare ya same shi ya ce da shi ina so ka taya na aiki a gona na gobe da gari ya waye tun da sassafe kurege da kaza suka isa gona suna cikin aiki sai ga mage sai kurege ya ce da kaza maza ke ɓoye a cikin ciyawa da magen nan ta isa kusa da kurege sai ta ce na ji kana magana kai da wane ne sai kurege ya ce ni da kaza ne ga ta can a cikin ciyawa idan kin cinye namanta ni ne da fata nan da nan kyanwa ta gano inda kaza ta ɓuya tana ganinta sai ta auka mata ta murƙushe ta ta kashe ta cinye nama ta ce da kurege ga fatar da kake so nan kurege da mage suka ci gaba da aiki a gona jim kaɗan sai ga kare ya zo yana haki bayan ya yi gudun ceton rai saboda yara sun bi shi za su kashe shi a hanya bayan kurege ya yi wa karye barka da zuwa sai kare ya ce kurege ka yi da wane ne a gonar nan sai kurege ya matsa kusa da shi ya kashe murya a hankali ya ce ni da mage ne tana can tana aiki idan ka je ka kashe ta ka cinye naman ka bar mini fatar kare ya yi godiya ya je ya shammaci kyanwa ya turmushe ta ya shaƙe mata wuya da ta mutu ya cinye naman ya bar wa kurege fatar sai kare ya dobi kurege ya ce da shi to amma fa ka san idan ka gaya wa kura ba zan so ba kurege ya ce da shi wa zai gaya wa kura me za a yi da wannan sarauniyar kwaɗayin da kurege ya fita bai tsaya ba sai a ƙofar ramin kura bayan sun gaisa sai ya ce da ita na zo gayyatar ki aiki ne a gona ta gobe da safe yana rufe baki sai kura ta ce ai ni gobe ba zan sami dama ba zan je cin wani mushe da na gani tun jiya da kurege ya ji haka sai ya ce da kura haba kura idan aka yi aikin gona ta baki je ba ai za a ce ni da ke mun ɓata kin san ke ce babbar ƙawata ki tuna fa mun sha yin abubuwa da yawa tare wannan magana ta kurege ta yi wa kura daɗi sai ta dube shi ta ce to zan zo amma fa kada ka gaya wa damusa ka santa da nuna fin ƙarfi sai kurege ya ce da kura me ya gama ni da damusa kuma ban san inda take ba ma a halin yanzu da kurege ya fita sai ya nufi dutsen da damusa take tare da 'ya'yanta bayan ya gaishar da ita sai ya ce mata ranke daɗe ina roƙonki aiki a gona ta gobe da safe idan da hali kin san ku manya sai kun samu hali sai da masa ta yi miƙa ta buɗe bakinta kurege ya ga haƙoranta masu kaifi da tsini sai ta ce kai kurege wa ka gayyata bayan ni sai kurege ya yi durƙusan ban girma ya ce kura dai tana ciki da damisa ta ji haka sai ta ce yauwa ka kyauta yaron kirki kenan lalle zan zo kare da kurege suka kama aiki amma saboda kare ya ƙoshi da naman kyanwa sai ya kwanta a ƙarƙashin wani kargo ya fara bacci can sai ga kura ta iso ta dubi kurege ta ce abokina yanzu ba wanda ya zo aikin nan sai ni sai kurege ya ce aike ƙawata ce kuma kina da kirki amma kare ya riga ki zuwa gashi can ma yana barci idan kin cinye shi ki bar mini fatar daman kura tana jin yunwa saboda kurege ya sa ta haƙura da zuwa wurin mushen da ta gaya masa wanda ta gani tun jiya sai ta ce amma kuwa na gode sai ta je ta kashe kare a cikin ruwan sanyi saboda yana barci ta cinye naman sakakaf saboda haɗama har ma ta fara cin fatar da kurege ya ce ta ajiye masa tana fara ci ne sai kurege ya je ya fizge daga nan kura da kurege suka kama aiki a gonar can sai ga damusa ta tun karo gonar shi kurege dama ya san da haka amma kura ba da sani ba da ya fara hango damusa tana zuwa sai ya ce babbar ƙawata ya kamata ke ɓuya ina gani kamar za mu yi manyan baƙi a tsorace kura ta sami ƙarƙashin wata kuka ta raɓe da damisa ta isa gonar sai kurege ya ce kai madalla sannu da zuwa manyanmu sai ta harare shi ta ce ka ce kura ta zo gonan nan to tana ina sai kurege ya nuna mata maɓoyar kura sai ya ce da ita to amma idan kin kashe ta ina roƙo ki bar mini fatar to yare yara saboda halin lokaci za mu dakata a nan in ya so a tatsuniyar mu ta gaba sai mu ɗora a inda muka tsaya a madadin cibiyar dr bukar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin hamza abubakar malumfashi ni aminu jibiral gwadabe ke mana fatan alkhairi gata gata na